літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе чарговыя старонкі рамана Чынгіза Айтматава «Буранны паўстанак і вякуе дзень даўжэй за век. Пераклад на беларускую мову пісьменніка Мехася Стральцова, выканаўца, артыст Олег Вінярскі. ўсё-ткі немалы час прабавілі у доме доўгага эдельбая. Час за паўночы павярнуў. Едыгей удыхаў на поўныя грудзі халаднаватае паветра начных саразекаў. Надвор'е абяцала быць назаўтра, як звычайна ясным і сухім. Заўсёды так. Удзень горача, а ноччу халадэча, Трыгодка б'е. Вось і застаюцца толькі тыя, што выжываюць. Калючкі розныя, палын, ды на вынасах з'яраў разнатраўе клотчам трымаецца яго можна пакасіць на сена геолог елізараў даўні друг бураннага едыгея расказваў бывала словам маляваў просто такі як некалі тут былі багатыя лугі клімат быў іншы дажджоў выпадала ў тры разы болей. Ну, вядома, і жыццё таму было іншае. Статкі, табуны, атары хадзілі па саразеках. Даўно мусіць, гэта было магчыма да таго яшчэ, як аб'явіліся тут тыя самыя жуань, жуаны ад якіх і след прастыў у вяках. Адны чуткі засталіся. А інакш, як магло памясціцца ў саразеках столькі люду. Нездармаш Елізараў казаў: Саразекі, забытая кніга стэпавай гісторыі. Ён лічыў, што гісторыя анабііцкіх могілак таксама невыпадковая справа, которые грамацеі гісторыі прызнаюць толькі тое, што напісана на паперы. А калі ў тыя часы кнігі яшчэ не пісаліся, Тады, як быць, прыслухоўваючыся да шуму паяздоў на раз'ездзе еды ей чамусьці успомніў штармы аральскага мора на беразе якога нарадзіўся вырас і жыў да вайны казангаб таксама быў аральскі казах на Таму і зблізіліся яны, апынуўшыся на чыгунцы, і часта сумавалі ў саразеках па сваім моры. А незадоўга да смерці казангапа увесну з'ездзілі ўдваіх на арал. Выходзіць, стары развітвацца ездзіў з морам. Але лепей бы не ездзілі, расстройство одно. Мора там не стало, вось як. Пропадае, высыхае арал. Кіламетраў десять ехалі па ранейшым дне, па сухой гліне, пакуль дапялі да краю вады, і тут Казангаб сказаў: « Колькі стаіць зямля! стаяла аральское мора. Цяпер і яно ўсыхае. Што ж тут казаць пра чалавечае жыццё? І яшчэ ён сказаў тады: « Ты мяне пахавай на Анна біце, еды ейй буранны едыгей выцер рукавом нечаканую слязу пракашляўся каб у горле не заставалася здрадлівай хрыпаты і пайшоў у казангапаву мазанку дзе сядзелі у жальбе анзада у кубала і з імі іншыя жанчыны баранлінскія жанчыны прыходзілі сюды то адна то другая то паміж справай, каб пабыць разам, ды памагчы ў чым, калі спатрэбіцца. Праходзячы паўз загон, едыгей прыпыніўся на хвіліну каля карча, укапанага ў зямлю. Тут стаяў на пагатове, асядланы і прыбраны ў посцілку з кутасамі, буранны каранар пры месячным святле вярблюд здаваўся аграмадным магутным спакойна непарушным як слон едыгей не ўтрываў ну і ніштаваты ты ужо ля самага парога успомніў едыгей чамусьці нават сам не разумеючы чаму учарашнюю ноч як прыбягала да чыгункі стэпавая лісіца як ён не асмеліўся перадумаў кінуць у яе каменем як потым калі пайшоў дадому стартаваў з касмадрома у вечнае начное чорнае неба вогненный карабель. той порой на тихім акіяне у паўночных ягоных шыротах быў ужо ранак восьмая гадзіна раніцы асляпляльнае сонечнае надвор'е разлілося бязмежным святлом над неабдымна смужлівым велічным зацішкам у і акрамя вады і неба у гэтых абсягах не існавала нічога іншага. Аднак жа менавіта тут, на борце авіяносца канвенцыя распачыналася яшчэ пакуль нікому па-за межамі карабля невядомая сусветная драма у сувязі з нечуваным выпадкам у гісторыі асваення космоса. Выпадкам, што меў месца на амерыкана-савецкай арбітальнай станцыі парытэт. Авіяносец канвенцыя, навукова-стратэгічны штаб аб'яднанага цэнтра ўправлення па сумеснай планеталагічнай праграме для Деміург. Ён неадкладна спыніў паводле гэтай прычыны усялякія сувязі з закаляючым светам, не застаўся у сваім пастаянным пункце месцазнаходжання паўднёвій алявуцкіх астравоў у ціхім акіяне, а наадварот, яшчэ больш дакладна вызначыў сваё месцазнаходжанне ў гэтым раёне на строга дакладнай паветранай адлегласці, паміж уладзівастокам і сан-францыска. На самім навуковым судне таксама адбыліся некаторыя змены. Паводле указання генеральных сукіраўнікоў праграмы, амерыканскага і савецкага, абодва дзяжурныя аператары блока касмічнай сувязі, адзін савецкі, другі амерыканскі, калі прынялі інфармацыю пра незвычайнае здарэнне на парытэце, былі часова, але строга ізаляваны, каб не прасачыліся, якім чынам звесткі пра тое, што здарылася. На канвенцыі была ўведзена павышаная гатоўнасць, хоць судна не мела ні ваеннага прызначэння, ні тым больш ніякага ўзбраення і карысталася статусам міжнароднай недатыкальнасці паводле спецыяльнага рашэння арганізацыі аб'яднаных нацый. Гэта быў адзіны ў свеце не ваенны авіяносец. На 11 гадзін дня з інтэрвалам у 5 мінут, чакалася прыбыццё на канвенцыю адказных камісій абодвух бакоў з правам прымаць экстранныя рашэнні і практычныя захады, якія яны палічаць патрэбнымі у мэтах бяспекі сваіх краін і свету. Такім чынам авіяносец канвенцыя знаходзіўся ў той час у адкрытым акіяне паўднёвей алявутаў на строга аднолькавай адлегласці паміж уладзівастокам і сан-францыска. Такі выбар месца быў невыпадковы, як ніколі раней выявілася, гэты раз незвычайная праніклівасць і прадбачлівасць творцаў праграмы Дэміург. У нават месцазнаходжанне судна, на якім здзяйсняўся агульны план планеталагічных пошукаў, выяўляла прынцыпы поўнага раўнапраўя, абсалютна парытэтных пачаткаў гэтага навукова-тэхнічнага супрацоўніцтва авіяносец канвенцыя з усім абсталяваннем энергетычнымі запасамі належыў на роўных долях абодвум бакам і быў такім чынам кааператыўным суднам дзяржаў пайшчыкаў. Ён меў прамую пастаяннага дзеяння радыётэлефонна тэлевізійную сувязь з невацкім і саразекскім касмадромамі. На авіяносцы базіравалася восемь па чатыры ад кожнага боку рэактыўных самалётаў, што здзяйснялі пастаянна ўсе транспартныя перавозкі і іншыя даручэнні, у якіх меў патрэбу аб'яднаны цэнтр упраўлення дзеля ажыццяўлення кожнадзённых сувязяў з мацерыкамі. На канвенцыі былі два парытэт капітаны, савецкі і амерыканскі, паритет капітан 1-2 і паритет капітан 2-1. Усе наступныя навуковыя работнікі ўсіх спецыяльнасцей адпаведна мелі дублі, прадстаўляючы ў аднолькавай ступені абодва бакі. Вось чаму і касмічная станцыя, што знаходзілася на самай аддаленай арбіце трамплін, называлася парытэт, выяўляючы гэтым сутнасць зямных узаемаадносін. Усяму гэтаму, вядома, папярэднічала вялікая, разнастайная падрыхтоўчая работа навуковых, дыпламатычных, адміністрацыйных устаноў у абедзвюх краінах спатрэбілася нямала год. Пакуль абодва бакі на шматлікіх сустрэчах і нарадах прыйшлі да пагаднення наконт усіх агульных і прыватных пытанняў, праграмы, тэміурха. Праграма Дэміург мела на ўвазе грандыёзную касмалагічную задачу стагоддзя, вывучэнне планеты X з мэтай выкарыстання яе мінеральных ресурсаў, што мелі ў сабе неверагодныя паводле зямных уяўленняў запасы унутранай энергией. Сотня тонн иксиянской породы, что доступно лежала на поверхне зорного тела, при отповедной опрацовце могла вызволить столько унутранной энергии, кольки спотребилось б у пераутвораном выгляде у якости электричности и тепла усёй Европе на целый год такая была энергетычная прырода матэрыі на іксе, што ўзнікла у асаблівых умовах галактыкі пад уздзеяннем доўгай планетарнай эвалюцыі на працягу многіх мільярдаў год. Пра гэта сведчылі пробы грунту, якія неаднаразова дастаўляліся касмічнымі апаратамі з паверхні Ікса. Пра тое гаварылі вынікі экспедыцыі, што здзяйснялі колькі разоў высадку на гэтую чырвоную планету нашай сонечнай сістэмы. Вызначальным жа фактарам у карысць праекта асваення Ікса стала тое, чаго не было ні на адной другой вядомай навуцы планеце, уключаючы месяц і венеру наяўнасць свабоднай вады у сховах такой пустэльнай з выгляду іксіянскай зоркі. Бясспрэчная наяўнасць вады на іксе пацвярджалася буравымі пробамі. Паводле разлікаў вучоных пад паверхні ікса мог залягаць слой вады тоўшчай у некалькі кіламетраў. Ён утрымліваўся у нязменным стане ніжнімі пластамі холодных каменных парод. Наяўнасць такой вялікай колькасці вады на іксіянскай зорцы забяспечвала рэальнасць праграмы дэміург. Вада у дадзеным выпадку была не толькі вадкасцю, але і зыходным прадуктам сінтэзавання іншых элементаў, неабходных для падтрымання жыцця і нармальнай дзейнасці чалавечага арганізма ў іншапланетных умовах, найперш паветра для дыхання. Акрамя таго, з вытворчага пункту гледжання вада адыгрывала асноўную ролю ў тэхналогіі пярвічнай флатацыі іксіянскай пароды перад загрузкай яе у транскасмічныя кантэйнеры. Абмяркоўвалася пытанне, дзе найлепш здабываць іксіянскую энергію на арбітальных станцыях у космосе, каб затым перадаваць яе на зямлю па геасінхронных арбітах ці непасрэдна на самой зямлі. Але на роздум у час яшчэ быў. Ужо рыхтавалася вялікая экспедыцыя па доўгатэрміновай высадцы групы буравікоў і гідролагаў, якім належала забяспечыць пастаянны з аўтаматычным кіраваннем прыток вады з іксіянскіх сховішчаў у сістэму водаправодаў. Арбітальная станцыя парытэт была на карыстаючыся тэрмінам альпіністаў галоўным базавым лагерам на шляху да Ікса. На парытэце ўжо былі збудаваны неабходныя канструкцыі для прычальвання, разгрузкі і пагрузкі транспартных чаўнакоў, якія будуць снаваць паміж Іксам і парытэтам. З часам як збудуюцца блокі, На парытэце змаглі б размясціцца больш за 100 чалавек у даволі камфортабельных умовах, уключаючы пастаянны прыём тэлевізійных перадач з зямлі. У гэтым вялікім касмічным мерапрыемстве здабыча і аналіз іксіянскай вады былі б першым актам вытворчай дзейнасці, якую калі-небудзь, ажыццяўляў чалавек па-за межамі сваёй планеты. І гэты дзень набліжаўся, і ўсё ішло да таго. На саразекскім і нявацкім касмадромах завяршалася апошняя падрыхтоўка да гідратэхнічнай аперацыі на іксе. Парытэт, знаходзячыся на арбіце, трамплін, быў напагатове да прыняцця і перакідкі на X першай рабочай групы касмічных цаліннікаў. Па сутнасці, сучаснае чалавецтва стаяла ля вытокаў сваёй пазаземнай цывілізацыі. Менавіта ў гэты момант напярэдадні, ажыццяўлення засылкі першай групы гідролагаў на X. Два парытэт касманаўты, што знаходзіліся на арбіце трампліна з доўгатэрміновай касмічнай вахтай на парытэце бясследна зніклі. Яны раптам перасталі адказваць на сігналы наогул не ў запланаваны час сеанса ў сувязі, не ў іншы час. Уражанне было гнятлівае, акрамя датчыкаў, што пастаянна значылі месцазнаходжанне станцыі і канала карэкцыі яе руху, усе астатнія сістэмы радыётэлевізійнай сувязі бяздзейнічалі. Час ішоў. Парытэт не адказваў, ні на якія звароты да яго. Трывога на канвенцыі ўзрастала. Рабіліся розныя прапановы, узнікалі розныя здагадкі. Што з імі? Спарытэт касманаўтамі, У чым прычына іхняга маўчання? Ці не захварэлі? Ці не атруціліся якой непрыгоднай ежай? І наогул, Ці жывыя яны? Нарэшце было выкарыстана ўсё апошні сродак быў пасланы сігнал на ўключэнне сістэмы агульнай пажарнай трывогі на станцыі. Ніякай рэакцыі і на гэта. Над праграмай дэміург навісла сур'ёзная небяспека. І тады аб'яднаны цэнтр упраўлення на канвенцыі скарыстаў апошній свае магчымасці для высвятлення абставін да парытэта былі тэрмінова запушчаны на стыкоўку са станцыі два касмічныя караблі з двума касманаўтамі зняваацкага і саразекскага касмадромаў. Калі сінхронная стыкоўка ажыццявілася, што само па сабе было справай надзвычай цяжкай, Першая вестка, якую атрымалі ад касманаўтаў, што трапілі на парытэт, была ашаламляльнай. Абышоўшы ўсе адсекі, усе лабараторыі, усе паверхі, усе да апошняга куткі, яны паведамілі, што не знайшлі на борце станцыі, парытэт касманаўтаў. Іх тут не было ні жывых, ні мёртвых. сябры. Выслухали чарговыя старонкі рамана Чынгіза Айтматава буранны паўстанак і вякое дзень даўжэй за век. Пераклад на беларускую мову пісьменніка Мехася Стральцова, выканаўца, артыст Олег Вінярскі.